վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 8-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի պատվիրակությանը կառույցի ղեկավար Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորությամբ քննարկվել են հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցության կարգավորման ոլորտում երկու հայկական պետությունների համագործակցության ընդլայնման ու խորացման վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ինչպես լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Ռոբերտ Նազարյանը, տարին առնվազն մեկ անգամ հանդիպում են Արցախցի գործընկերների հետ, հաստատում համագործակցության ծրագրերն ու հաշվետվություն ներկայացնում նախորդ տարվա կատարվածի մասին։ Պարոն նախագահին ներկայացրեցի վերջի 7 տարիներին այս կտրվածքով համատեղ կատարված աշխատանքների մասին եւ նախանշեցի այն ուղղությունները, որոնք մենք գտնում ենք առաջիկա տարում մեր ծրագրերը իրականացնելու շարունակենք աշխատել, ինչպես աշխատել ենք նախկինում։ Հանդիպանը մասնակցում էին ԼՂ հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Ղահրամանյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Երկորի աշխատանքային այսօր Արցախում է Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունների ղեկավարող հանձնաժողովի պատվիրակությունը, հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորությամբ։ Այսօր տեղի ունեցել երկու կառույցների համատեղ նիստը, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Նախքան օրակարգային հարցերին անդրադառնալը ԼՂ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը ղեկավարող հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Ղարամանյանը ողջունեց Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած հյուրերին։ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն էլ իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց ջերմ ընդունելության համար եւ հույս հայտնեց, որ համագործակցությունը կլինի շարունակական։ Ես ուզում եմ նախ իմ Օրենքի առաջին հարցով հաստատվեց երկու համանուն կառույցների 2016 թվականի համատեղ աշխատանքային ծրագիրը, այնուհետև ներկայացվեց մինչ այդ համագործակցության շրջանակներում կատարված աշխատանքները։ 2010 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2016 թվականի հուլիս ամիսը իրականացվել են մասնավորապես հետևյալ աշխատանքները։ Փորձի փոխանակման նպատակով ԼՂ կարգավորող մարմնի մասնագետները մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետությունում վերապատրաստման դասընթացների, այդ թվում արտասահմանից հրավիրված բարձրակարգ փորձագետների մասնակցությունը մասնակցությամբ։ ԼՂ-ը մեր գործընկերների մանրամասը ներկայացրել են Հայաստանի Հանրապետության կարգարող մալում ներկայումս ներգրաված մի շարք ընդհանրակարգեր, մասնավորապես բարողների հետ կապերի բաժնի, ընդհանուր բաժնի աշխատանքների կազմակերպման, հաստատքաշրջանառության իրականացման, հանրաժողովի բյուջետային միջոցների հաշվապահական հաշվառման գործընթացների վերաբերյալ հարցեր, քննարկվել են զանգվածային լրատվական միջոցների հետ համագործակցության, ինչպես նաև հանրաժողովի նիստերի նախապատրաստման ու հասկացման վերաբերյալ Օրակարգի մյուս երկու հարցերը վերաբերում էին էներգետիկայի հերահաղորդակցման ոլորտներին։ Հանձնաժողովը բավարարեց 2013 թվականի հոկտեմբերի 15-ի որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու նախագիծը, այնուհետև հայտարարվեց Ստեփանակերտ քաղաքի եւ մի քանի շրջանների տարածքում ընդհանուր ուղղվածության ռադիոհաղորդումների եթերային հերարձակման մրցույթ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեք Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում հերթական դասընթացի եզրափակող ու ամփոփող շնորհանդես էր։ Երեխաները ներկայացրին երկու շաբաթվա ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Իր գործնեության 9 ամիսների ընթացքում Թումոն հասցրել է սիրվել ոչ միայն այնտեղ հաճախող ուսանողների եւ նրանց ծնողների կողմից, այլև բոլոր նրանց, ովքեր սրտացավ մտեցում ունեն մեր պատանիների հանդեպ եւ ուրախանում են նրանց ձեռքբերումներով։ Դա է պատճառը, որ հերթական շնորհանդեսին Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը բազմաթիվ հյուրեր ուներ, որոնց թվում էր նաեւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի Ստեփանակերտի ղեկավար Կորյուն Խաչատրյանը նախ ներկայացրեց ամփոփվող դասընթացի թեմա Ղուլաման եւ այն վարող մասնագետին Սեդրակ Մկրչյանին, ով Թերթեյմ կայքի ինֆոգրաֆիկական բաժնի հիմնադիրն է եւ Արմենիա հերոստանգերության լրատվական ծրագրի դիզայնի ղեկավարը։ Մենք պատիվ ունեցանք Սեդրակ Մկրչյանին հրավիրել Թումո Ստեփանակերտ առաջին անգամ լինելով ինֆոգրաֆիկայի աշխատանք տարեց Թումո Ստեփանակերտում։ Ինֆոգրաֆիկայի աշխատանք ինֆոգրաֆիկան ժամանակակից մեդիադաշտում լայնորեն կիրառվող հնարքներից մեկն է, որը նպատակ ունի հնարավորինս པարզ, հասկանալի եւ պատկերավոր ներկայացնել բարդ տեղեկատվությունը։ Մեր օրերում ինֆոգրաֆիկան լրատվության կարևոր ու պահանջված բաղադրիչն է։ Ապրիլյան ռազմագործողությունների ժամանակ էլ տեղեկատվական դաշտում հայկական կողմի հաղթանակը մասամբ նաեւ օպերատիվ եւ որակյալ կազմված ինֆոգրաֆիկաների շնորհիվ էր, նշեց Սեդրակ Մկրչյանը։ Այդ օրերին բացահայտ մենք հաղթել էինք այս գրաֆիկական բացառություն։ Այն որ իրենց կողմից այն ինչ որ իրենց ամենագլխավոր կայքերը փորձում էին անել, նույնիսկ մոտ չէր կանոնած այս ներդրումը։ Իրենց մոտ շատ հաճախ կեղծիք էր, որը շատ հեշտ թերքում էին հաջորդ անգամ եթե Աստված ոչանի լինի, ես չգիտեմ ինչպես են իրենք պատրաստված, բայց ես համոզված եմ մենք պետքա պատրաստված լինենք նույնիսկ ավելի շատ ավելի լավ կանացած։ Սեդրակ Մկրչյանը խոստովանեց, որ հետաքրքրությամբ ու հաճույքով է աշխատել երեխաների հետ։ Համար ասեմ, որ մեծ պատիվ է ու մեծ ուրախություն, ինչ որ ինձ է կիսվելու իմ փորձով, երեխաների հետ աշխատելու ու ես հավատում եմ, որ ապագայում ես ամեն ինչը չի կորում, իսկ ամեն ինչը դառնում է գիտելի։ Միաժամանակ ես հասկանում որ երկու շաբաթում մարդիկ չեն դառնում մասնագետ, բայց իրանք ձեռք են բերում այն ամեն ինչը, ինչ իրենց հետագայում կարող է դարձնել մասնագետ։ Ինձ համար զարմանք էր իրական առաջի օրերից, ես պատրաստել էի կուրսս ավելի ասած ուսանողական ֆորմատով, բայց ընթացքում ես հասկացա, որ բարդություններ են առաջանում, որտեղ գործունեն ոչ թե ուսանողների հետ, ովքեր գալիս են ու ստույգ հասկանում ինչի համար են իրանք եկել վերաբերել երեխաների, ում հետ պետք է աշխատեմ յուրահատուկ ձևով։ Ես սկսեցի ձևափոխել իմ կուրսը ըստ երեխաների Ուսանողներն իրենց աշխատանքների համար զանազան թեմաներ են ընտրել Արցախի պատմություն, զբոսաշրջիկներին անհրաժեշտ տեղեկատվություն, ենթակառուցվածքներ, ժենգյալով հացի բաղադրություն եւ այլն։ Այս անգամ դասընթացին մասնակցել են ոչ միայն Թումոյի երեխաներն, այլև լրատվական դաշտի ծառայողներ։ Նատելա Դանիելյանն աշխատում է Արցախի կառավարության լրատվական ծառայությունում սկզբանե թումո հաճախելը բացառիկ հնարավորություն է բոլորի համար, անկախ տարիքից, սակայն ինչպես գիտենք, տարիքային սահմանափակումները թումոյում կա։ Մենք թումոյում ես ու Մարգարիտան որպես հյուրեր էինք ներկայանում, իմանալով Սեդրակ Մկրտչյանի Արցախում գտնվելու մասին, որոշեցինք մասնակցել եւ օգտվել բացառիկ հնարավորությունից։ Շնորհանդեսը ստացվեց։ Ուսանողները Սեդրակ Մկրտչյանի հետ համագործակցությունից գոհ էին ու հաստատակամ ապագայում իրենց գիտելիքների մեջ խորանալու հարցում։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուկլաս Մակլուրեր։ Ավարտին են հասցվել Հադրուտ քաղաքի ներքին ջրատարցանցի վերակառուցման աշխատանքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը տեղադրվել է 590 ջրահաշիչներ, որը հնարավորություն է տվել հադուր քաղաքի բնակչության կեսից ավելին ապահովելու շրջօրյա ջրով նշեց դրամատակարար եւ ջրահեռացում Փակբաժին ընտրական ընկերության հաջորդի տեղամասի Պետրովիկ Մարտիրոսյանը միաժամանակ նա նշեց, որ միայն 2015 թվականի 2016 թվականի անցած 6 ամսում տեղամասում գրանցվել է 384 մթարներ, որոնք ժամանակին վերացվել են։ Ջրային պաշարները բարբերաբար ենթարկվում են անալիզի։ Ախտանում են ինչպես ջրամբարները, այնպես էլ ջրակոկները։ Հադրուտ քաղաքը սնուցող բարձակետ եւ արշախտու ջրատարների վրա հաճախակի են լինում վթարներ, որոնք որ ժամանակին վերացվում են։ Խորհրդանները վերացվել են նաև իշխանագետ ջրատարի վրա։ Հովիկ Մարտիրոսյանը միաժամանակ նշեց, որ բազմից չէ խոսել Պարզագետ ջրատարի վրա մակրոմանկայան կառուցելու մասին, բայց միջ այսօր այդ ուղղությամբ դերևս ոչ մի աշխատանք չի կատարվել։ Լուծելով Պարզագետի եւ Արցախի ջրատարների նորմալ ջրամատակարարման խնդիրները բնակչությունը կապահովեք ինքնավոր ջրով, որը հնարավորություն կտա զգալիորեն կրճատել էլեկտրական էներգիայի ծախսերը։ Ներայն հարցին, թե ինչ աշխատանքները տարում ջրի դիմաց վարժավարժարների գազման ուղղությամբ Հովիկ Մարտիրոսյանը նշեց, որ 2015 թվականին պլանային 18 միլիոն 151 հազար դրամի դիմաց մուտքագրվել է 16 միլիոն 771 հազար դրամ, կամ պլանը կատարվել է 92.8%-ով։ Իսկ 2016 թվականին անցած 6 ամսում պլանը կատարվել է 90.1%-ով։ Տեղամասում կան նաև մի շարք չուզված խնդիրներ։ Առաջին ամենից կարևոր հարցերից մեկը դա էքսկավատորի բացակայությունն է եւ որոշ սարքարումների, որոնք բացաբար են անդրադառնում վերանորոգման աշխատանքների վրա։ Մնում է հուսալ, որ ձեռնարկող միջոցները կապահովեն շրջանի բնակչության հուսալի ջրամատակարարումը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Աշխատանքային այցով Լեհաստանի Հանրապետությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հուլիսի 8-ի երեկոյան ՆԱՏՕ-ի գավաթնաշողովի շրջանակներում հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ։ Հանդիպման սկզբում հանրապետության նախագահը ցավակցություն է հայտնել պետքարտուղարքերին ԱՄՆ Տեխաս նահանգի Դալլաս քաղաքում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի կապակցությամբ։ Հայաստանի նախագահը եւ ԱՄՆ պետքարտուղարը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրի կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը բարձրագնահատել Միացյալ Նահանգների որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի շարունակական ջանքերը ուղղված տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ապահովման։ Հանդիպման առիթով Սերժ Սարգսյանը եւս մեկ անգամ իր երախտագիտությունն է հայտնել պետքարտուղար Քերիգին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ սանձազերծված ապրիլյան ագրեսիայի պատճառով հակամարտության գոտում ստեղծված լարված իրավիճակից դուրս գալուն միտված գործուն քայլերի համար, նաեւ որոնց արդյունքում կայացան Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումներն ու ընդունվեցին համատեղ հայտարարություններ։ Սերժ Սարգսյանը եւ Ջոն Քերին անդրադարձել են հուլիսի 6-ին Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև տեղի ունեցած հերրախոսազրույցի ընթացքում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ քննարկված հարցերին։ Զրուցակիցները եւս մեկ անգամ կարևորել են Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հանդիպումների ժամանակ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների անվերապահ կենսագործումը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում նույն օրը ԱՄՆ պետքարտուղ Արջուն Քերիի հետ հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը մերժում են խնդրի լուծման ռազմական ճանապարհը։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը։ ԱՄՆ պետքարտուղ Արջուն Քերին Ղարաբաղի հարցը քննարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Կողմերը մերժում են պատերազմը եւ հակված են բանակցությունների։ ԱՄՆ պատրաստ է օգնել, նշել է նա. ԼՂ-ի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանն անդրադառնալով հակառակորդի կողմից ձեռնարկված դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձին, նշել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր ապակառուցողական մոտեցումները եւ դա իր ոչն է։ Արտառոց ոչինչ չկա։ Վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում սահմանին համեմատաբար հանգիստ է, սակայն նույն ագրեսիան անհանդուրժողականությունն Ադրբեջանը շարունակում է դիվանագիտական դաշտում։ Այսինքն, որևէ արմատական փոփոխություն չենք տեսնում։ Նույն հակառակորդն է, նույն նպատակները, ասել է նաև նշել, որ Ադրբեջանի գործողություններն ազդակ են նաև միջազգային հանրությանը։ Փախստականների խնդիրներն այս տարածաշրջանում առաջացել են Ադրբեջանի ցեղասպան եւ հայատյաց քաղաքականության հետևանքով։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմասանովը։ Տարածաշրջանում տեղի ունեցած արյունալի դեպքերը գնահատելով որպես հանցանք ողջ մարդկության նկատմամբ, նա ասել է, որ նույնիսկ տասնամյակներ անց Ադրբեջանի ձեռագիրը չի փոխվել։ Թալիշի խաղաղ բնակիչների սպանդը գրում էր Սումգայիթի եւ Բաքվի հայերի կոտորածների ձեռագիրը, նշել է Էդվարդ Շարմազանովը։ Մարզասերների համար Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Արթուր Աբ รา համի հաջորդ մենամարտը հուլիսի 16-ին է Բերլինի Մաքս Շմելինգ մարզահամալիրում։ Արթուր Աբ รา համի մրցակիցն է սկանդինավյան աստղ նորվեգացի 23-ամյա Թիմ Ռոբին Լիհաուգը։ Մենամարտից առաջ Աբ รา համը խոսել է սպասվող դիմակայության վերաբերյալ։ Իմ նպատակը կրկին աշխարհի չեմպիոն դառնալն է եւ ցույց չեմ տա որևէ մեկին կանգնել իմ ճանապարհին։ Երբեք չեմ թերագնահատում մրցակիցներիս, ես կլինեմ գերազանց մարզավիճակում։ Ուզում եմ ազատվել Ռամիրեսից կրած պարտության հիասթափությունից եւ ապացուցել, որ դեռևս կարող եմ ավելին։ Ես տեսնում եմ ապագան հիմա եւ այն սկսվում է հուլիսի 16-ի հաղթանակով, ասել է հայ բռնցքամարտիկը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագության բարեմտի անկամի։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է ուժգնացում 15-ից 20 մետր։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 19, ցերեկը 24-ից 29 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց